Հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում նախատեսված արտգործնախարարների հանդիպումը հետաձգելու Բաքվի որոշման պատճառները ռազմական փորձագետ Արմինե Մարգարյանը Ադրբեջանի արտգործնախարարի նախորդին արած հայտարարության հետ է կապում։ Բայրամովը նախորդին ասել էր, որ Երևանն ու Բաքուն խաղաղության շեմին են, բայց նաև նշել այն երեք ուղությունները, որոնցում կողմերի դիրքորոշումներն առայժմ մոտ չեն։ Բացի դրանից Բաքուն ուղիղ հայտարարել է, որ սահմանազատման գործընթացում որևէ քարտեզով առաջնորդվելու հարցի շուրջ համաձայնություն չկա։ Բաքուն հրաժարվում է հանդիպումից, որթեգրելով ապակառուցողական դիրքորոշում։ Այնուամենայնիվ սա արձանագրում է նրա, որ չունի որևէ ցանկություն ընդհանուր եզրեր գտնելու հայկական դիրքորոշման հետ։ Այս պարագայում տպավորություն է, որ փաստորեն Արցախի հարցում մենք ունենք փակուղի։ Մենք ունենք փակուղի նաև դելիմիտացիայի դեմարկացիայի հարցում, սահմանների ճշգրտման եւ առասարակ սահմանային անվտանգությանը վերաբերող հարցերում։ Սրանք հենց այն հիմնական հարցերն են, որոնք հենց արևմտյան հարթակում են քննարկվում։ Վաշինգտոնյան հանդիպումը հետաձգելուն նախորդել է Բաքվի ակտիվ ապատեղեկատվությունը հայկական զինված ուժերի գործողությունների վերաբերյալ հայկական կողմը մինչդեռ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հերքում է այդ տեղեկությունները։ Միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքում նման երկու հաղորդագրություն է տարածվել Պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ կես գիշերն անց Ադրբեջանի զինված ուժերը շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ խախտել է հրադադարը կիրառելով հրաձգային զենք հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստան Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Լուսադեմին արդեն ապատեղեկատվություն տարածվեց Բաքվից, թե հայկական զինված ուժերը կրակել են Շուշիի ուղությամբ։ Բաքուն նաև պնդում է, թե գյուղատնտեսական աշխատանքների քողիտակ ամրաշինական աշխատանքներ իրականացնելու փորձ է կատարվել։ Արցախից սակայն պնդում են, որ Բաքուն այդ կերպ փորձում է հիմնավորել իր ստորաբաժանումների կողմից հրադադարի ռեժիմի բարբերական խախտումները, ինչ նպատակ է հետապնդում հակառակորդը այս մարտավարությամբ ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանը ռադիոլուրի հետ զրույցում հիշեցրեց, որ նման ակտիվությամբ ապատեղեկատվություն տարածվում էր նաև 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմից առաջ։ Սեպտեմբերի 1-ից մինչև ներառյալ 12-ը Ադրբեջանը ամեն օր նման տեղեկատվություն է տարածում, որի հիմքում ապա տեղեկատվություններ, քարոշչական հողի նախապատրաստում, որպեսզի ռազմական գործողություններ սկսելուց առաջ միջազգային հանրության մոտ ինքը որոշակի արդարացումներ ունի, որ կանխարգելիչ քայլեր է անում։ Ոստիև իր ռազմական գործողությունները ոչ թե հարցակում է, այլ պաշտպանություն կամ ինքնապաշտպանություն։ Եթե զորավարությունների համատակ զորքերի տեղաշարժ լինի, սա եւս հարցակման նախապատրաստական փուլի մեջ է մտնում։ Բաքուն մի կողմից գրակում է հայկական դիրքերի ուղությամբ եւ խեղաթյուրելով իրականությունը, ապա տեղեկատվություն տարածում մեղադրելով հայկական կողմին, մյուս կողմից այդ երկրի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարում է, որ Բաքուն հայկական կողմից ակնկալում է փոխադարձ քաղաքական կամ խախտահարելու տարաձայնությունները 3 կոնկրետ ոլորտներում։ Նշվում է իբր Հայաստանի շարունակական անօրինական ռազմական ներկայությունն Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքում, միջամտությունը իրենց ներքին գործերին, Ադրբեջանի կենտրոնական իշխանությունների եւ Ղարաբաղի տարածաշրջանի հայ ազգի բնակիչների միջև երկխոսության խոչընդոտումը, ինչպես նաև միջազգային մասշտաբով զրպարտչական արշավի իրականացումը, այդ թվում ԵԱՀԿ շրջանակներում։ Ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանն այս հայտարարությունը բանակցություններից առաջ ճնշման գործիք է համարում։ Աննա Նազարյան, Ռադիոլուր